Ach te śliwki, ach te śliwki, ale siedzą mi teraz w żołądku. Po co jadłem brudne śliwki? One siedzą mi teraz w żołądku. Po co jadłem brudne śliwki? One leżą mi w żołądku a mamusia na to, rychu weź tabletki, a mamusia na to, rychu weź tabletki, a tatuś na to, rychu weź tabletki, a tatuś na to, rychu weź tabletki. Samuel odległ, was popierdoliło, Samuel odległ, was popierdoliło. A Maciek powiedział, mama wie najlepiej a Maciek powiedział, mama wie najlepiej.